lafzda rost bo'lish insonning insonligiga dalolat qiluvchi fazilat hisoblanadi jamiyatda biror insonning o'rni qanday odam ekani uning lafziga qarab belgilanadi zero odamlar bir birlariga faqat zohiriy tomondangina baho bera oladilar botiniy dunyo esa faqat yaratganga havola ammo ko'pincha zohirda rost so'zi bilan tanilgan odam aslida ham yaxshi odam bo'lib chiqadi rostgo'ylik iymon dalolatidir payg'ambarimiz muhammad alayhissalom hali payg'ambarlik davrlariga qadar ham o'zlarining chin so'zlari bilan qabiladoshlari orasida ma'lum va mashhur edilar u zotni johiliyat davrida ham amin deb atashar ediki bunday ulug' sifat egasi bo'lmoq o'ta og'ir ish rostning ziddi bo'lgan yolg'on esa munofiqlik belgisidir munofiqlar ikki dunyoda la'natlanadilar ular bu dunyoda jamiyat uchun eng zararli kimsalardirlar oxiratda esa barcha yomonliklari o'zlariga uradi podshohlik va payg'ambarlik martabasi bilan siylagan sulaymon alayhissalomning imkoniyatlari hali inson zotidan boshqa birovga berilmagan boylik kuch qudrat devu parilarga amirlik saxovatda yagonalik mislsiz husn uning bunday sifatlar egasi ekaniga sabab rostgo'yligi bo'ldi xalq ham uning farmoniga itoatda hamda unga yaqin bo'ldi kimki rostlikning haqiqatini bilmoq istasa u ikki xildir bularning birinchisi kimning so'zi ham o'zi ham rost bo'lib zohiri botini bilan uyg'unlik kasb etsa ikkinchisi botinan yolg'on so'zlashni istamasa ham o'sha yolg'onni yenga olsa va rost so'zni so'zlasa ko'pincha rost so'zlagani uchun odamning boshi ketishi mol dunyosidan obro' e'tiboridan ajralishi mumkin yolg'on va munofiqlik bu dunyoda egasini boylik va martabaga shon shuhratga cho'lg'ashi ham rost ammo har ne bo'lganda ham rostlik haq yolg'on botil ishidir botildan yiroq bo'lmoq esa iymonlilarga xos ammo kim rozgo'ylik bilan shon shavkat topgan bo'lsa davron gardishi unga dushmanlik qilishi ham mumkin Allah Taala qur'oni karimda barcha insonlarni boshqa amallardan qaytarib rostgo'y bo'lishga amr etadi ularning orasida Allah bizga o'z fazli karamidan ato qilsa albatta biz kambag'allarga sadoqatlar qilurmiz va solih bandalardan bo'lurmiz deb allohga ahd paymon beradigan kimsalar ham bordir endi qachonki alloh ularga o'z fazlu karamidan ato qilsa unga baxillik qilurlar va yuz o'girgan hollarida keturlar bas Allohga bergan va'dalarga xilof qilganlari va iymon keltirganmiz deb yolg'on gapirguvchi bo'lganlari sababli ularga to uning o'ziga ro'baro bo'ladigan kungacha dillarida nifoq bo'lishini oqibat qilib qo'ydi abdulloh ibn masud roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar o'zlaringizga to'g'ri so'zni lozim tutinglar chunki to'g'ri so'zlik yaxshilikka jannatga yo'llaydi kishi to'g'ri gapirishlikda davomli bo'lsa va to'g'rilikni qasd qilsa alloh nazdida siddiq deb nomlanadi yolg'onchilikdan saqlaninglar chunki yolg'onchilik fujur ishlarga yo'llaydi va fujur jahannamga yetaklaydi kishi yolg'on gapirishlikda davom etsa va yolg'onchilikni qasd qilsa Alloh nazdida yolg'onchi deb nomlanadi Tanbihul g'ofilin muallifi Abu Lays Samarqandiy payg'ambarimizning gapirsangizlar to'g'ri so'zlanglar degan hadislarga shunday izoh beradi bunda ko'zda tutilgani tavhid kalimasidir va boshqa kalimalar ham kirgan ya'ni vaqtki la ilaha illalloh desa uning so'zi o'zi uchun to'g'ri bo'ladi va odamlar uchun ham to'g'ri bo'ladi darhaqiqat rozgo'ylik shunchalar ulug' yolg'onchilik shu qadar tubanki aqli raso kishilar bu haqda azaldan o'git berib keladilar yusuf tovaslining hikmatlar xazinasi kitobida ayni mavzuda yolg'onchining uyi yonsa da hech kim indamaydi sarlavhasi ostida bir ibratli hikoyat bayon qilingan bir vaqtda cho'pon yigit suruvlarimga bo'ri tashlandi bo'ri deb yolg'ondan dod soldi qo'shni cho'ponlar tez to'plandi ammo bo'ri yo'q edi qo'shni cho'ponlar bo'ri qani qayerda deb so'radilar yolg'onchi cho'pon yolg'ondan baqirdim sizlarni aldadim dedi u yana bir kun bo'ri bo'ri qo'ylarimni talamoqda deb baqirdi ammo qo'shni cho'ponlarning birortasi yordamga kelmadi yolg'onchi cho'ponning yolg'on so'zlari deb o'yladilar aslida o'sha kuni cho'ponning suruviga bo'ri oralagan edi bo'rilar yolg'onchi cho'ponning qo'ylarini bo'g'izlab keltirilgan hikoyatda yolg'onning oqibatida cho'pon qo'ylaridan ajraldi ammo yolg'onning bundanda xavfliroq tomoni borki yolg'on so'zlash iymondan ajratishi va alal oqibat jahannamga yetaklashi turgan gap bundan xudo asrasin xalqimiz yolg'onchilar haqida yolg'onchi chin deyolmas chin desa ham el ishonmas